Povodom današnjeg svjetskog dana zaštite životinja, od 4. do 10 traje potpisivanje svjetske peticije Životinje su mi važne, na kojoj se stavlja najveći naglasak u danima prijatelja životinja. Peticija je pokrenuta od najveće svjetske organizacije za dobrobit životinja, World Society for the Protection of Animals, za cilj kampanje ima postići globalno priznanje da životinje osjećaju te da je naša odgovornost da stanemo na kraj okrutnosti nad životinjama širom svijeta, odnosno donošenja univerzalne deklaracije o dobrobiti životinja pri Ujedinjenim narodima. Prijatelji životinja pozivaju građane da poprate ova događaja, informiraju sa pravima životinja i vegetarijanstvu te u što većem broju potpišu peticiju Životinje su mi važne. Civilka. Tom prilikom porazgovarat ćemo s predsjednikom udruge prijatelja životinja Lukom Omanom. Približite slušateljstvu samo bit cilju svrhe udruge prijatelja životinja. Udruga prijatelja životinja postoji šestu godinu za redom sa ciljem educiranja javnosti i skretanja na problem okrutnosti nad životinjama i me se ne misli samo na individualno zlostavljanje nego upravo najviše na ovo industriju industrijsko zlostavljanje u industriji prehrane, industriji krzna, laboratorijima, zbog zabave i tako dalje, jer se tu radi zapravo o milijardama životinja koje svake godine budu mučene, ubijene, potpuno bespotrebno zbog ljudskog iskorištavanja. Dobro, povodom svjetskog dana zaštite životinja organizirate potpisivanje peticije. Tako je, upravo danas je svjetski dan zaštite životinja, ali s obzirom da je 2.10. bio svjetski dan farm životinja i prvog desetog svjetski dan vegetarijanstva udruga prijatelji životinja to nekako zaokruži u dane prijatelja životinja i svake godine obilježavate dane kako bi potaknula građane eto da se malo više u ovim prvim danima desetog mjesta zamisle o vegetarijanstvu, o pravima životinjama, zaštiti životinja, odnosno o odnosu čovjeka prema životinjama i svema onima što on zapravo radi životinjama. Svjetski dan zaštite životinja obilježit ćemo direktnim obraćanjem građanima. Biti će postavljen štand na trgu Bana Jelačića u Zagrebu, ali također će se na njemu, znači osim informativnih materijala, degustacija veganskih delicija, potpisivati i peticija životinje su mi važne. To je jedna svjetska peticija koja se potpisuje u cijelome svijetu, pa tako se i mi pridružujemo ovdje u Hrvatskoj. Peticija se ne odnosi samo na Zagreb, nego upravo na cijelu Hrvatsku. Obratit ćemo se i školama da nam pomognu. Također se može potpisati i našim web stranicama www.prijatelji- životinja.hr gdje se može i isprintati primjerak kako bi eto građani koji su, koji su voljni znači i malo više pomoći osim svojim vlastitim potpisom i prikupljati peticije među svojim poznanicima. Naime, sve je to važno zato što je to peticija koja ide prema UN-u kako mhm. bi donio deklaracijom kojim bi se priznalo životinjama da su osjećajna bića, da imaju svoja prava, što će se održavati na bolje zakone znači država Europe i svijeta, a naravno onda i Hrvatske u svemu tome. Stoga eto ove dane prijatelja životinja osim znači već organiziranog koncerta povodom svjetskog dana vegetarijanstva, video projekcije povodom dana farmskih životinja obilježavamo ponajviše tom peticijom životinje su mi važne i pozivamo građane da nam se pridruže svojim potpisom, ali također znači da nam pomognu skupiti što više potpisa jer kvota koja bi se trebala ostvariti do kraja godine u svijetu je milion potpisa. Spominjali ste neko proglašenje životinja kao ostilnim bićima i tako dalje. Dakle, pretpostavljam da ste kontra pokusa na životinja, naravno. Da, u svakom slučaju, dakle, udruga prijatelji životinja, udruga za prava životinja. To podrazumijeva da mi se zalažemo da životinje dobe svoja prava na ovome svijetu, a definitivno to nisu da budu potlačene od strane čovjeka. Naime, životinje jednako kao i ljudi moraju imati svoje vlastito pravo na ovom planetu, svoje vlastite razloge za život, a ne samo oruđe za iskorištavanje od strane čovjeka. Jasno je znači da ovaj planet nije napravljen isključivo za ljudsku vrstu, nego za sve životinske vrste i da svaka od njih mora naći svoje mjesto pod suncem kako se kaže. Današnja situacija nažalost nije takva i čovjek e, bezazložno uništava, muči i ubija milijarde i milijarde životinja. Evo primjerice podatak koji zaista je stravičan je da samo zbog ljudske prehrane se svake godine muči, uzgaja, ubija preko 50 milijardi životinja. Trenutno životinje su u poziciji kada se zaista treba izboriti za njihova prava. Postoji crna lista tvrtke koje vrše pokuse na životinjama, je tako? Tako je. A se, se događaju kakvi pomaci? Smanjili se broj tvrtki? Pošto je to e, transparentno i na netu se da naći od kojim tvrtkama se radi. Da li se smanjuje taj broj? Da, što se tiče znači, pokusa na životinjama, udruga prijatelji životinja je od samog pokretanja dakle veliku pozornost radila na zabranu upravo pokusa što se tiče kozmetike, sredstva za čišćenje, njegu tijela, kozmetike kako bi upravo građanima dala do znanja da i oni sami svojim vlastitim načinom života mogu utjecati na to da se manje pokuse na životinjama, odnosno da se jednog dana u potpunosti i ukinu. Svakako je to upravo što ste spomenuli takozvana crno-bijela lista, odnosno kupovanje prema njoj. Postoje proizvođači koji poštuju etičke norme i svoje proizvode ne testiraju na životinjama, a postoje oni koji to zanemaruju i zapravo ubijaju i muče životinje životinje kako bi testirali svoje proizvode ili sastojke na njima. Crno-bijela lista zapravo pokazuje popis jednih i drugih i daje svakom potrošaču da odabere upravo one koji ne testiraju svoje proizvode na životinjama. Ta lista se stalno mijenja. Hmm. Mi je stalno nadopunjujemo proizvođačima znači koji se odluče prekinuti sve pokuse na životinjama i tu mislimo ne samo na finalne proizvode nego i na sastojke koji su potrebni za taj proizvod, a također postajemo i sve rigorozniji zato što tražimo i smatramo da je to vrlo potrebno da tvrtke i pripaze na nabavku samih sastojaka jer svakom kupcu je bitno da kupi etički proizvod, stoga je bitno znači da on nema nikakve veze sa okrutnošću na životinjama, potpuno nevažno da li tvrtka koja proizvodi finalni proizvod, da li je ona testirala sastojke kod sebe ili je kupila sastojak koji je testiran na životinjama. Eto. Postavlja li Europska zajednica kakve uvjete, to jest da li ćemo biti obvezni promijeniti postojeće zakone ulaskom u EU? Pa u svakom slučaju što se zakonskog dijela tiče, Hrvatska ima zabranu pokusa, znači vršenja pokusa na životinjama u svrhu ispitivanja ispitivanja, dakle sredstva za čišćenje kozmetike i sastojaka. To je zaista pohvalno, no to ne znači da svaki hrvatski proizvod je automatski etički, odnosno sa bijele liste, s obzirom da upravo ovo što sam spominjao je bitno kontrolirati i sastojke, znači gdje su nabavljeni, odnosno gdje se istraživanja vrše ili ne vrše na mhm. životinjama. Upravo zato pozivamo građanu da bilo na našim informativnim štandovima ili na našoj web stranici www.pr prijatelji-životinja.hr pronađu takozvanu crno-bijelu listu i svoju kupnju proizvoda za osobnu primjenu ili čišćenje u kućanstvu kupuju prema bijeloj listi, odnosno samo kupuju proizvode koji zaista nemaju veze sa testiranjem na životinjama. Hvala vam puno molim. I do slušanja <laughs> e, Zahvaljujem e, svim slušateljima, svima onima koji će eto ovih dana malo skrenuti svoju pozornost prema zaštiti i pravima životinja, posjetiti naše stranice ili informativne štandove i zapravo zamisliti se kako oni svojim vlastitim načinom života mogu pripomoći da ne sudjeluju toj velikoj okrutnosti koja se događa. Više informacije o ovim događajima na www.prijateljživotinja.hr Civilka. Mhm. O ovoj temi raspitali smo svi kod građana. Da li se danas krše životinska prava? Životinska da, ja znam jer sam vegetarijanka i znam. Kakav je odnos općeniti ljudima prema životinjama? Kad gledamo globalno, dosta se radi na tome, ali još uvijek ja mislim da postoje dosta iznimaka koje krše neka pravila i koja se ne drže opet nekih e, općenitih prava životinja. I to ima dosta primjera baš i u našoj državi još bi mogla naglasiti da sam dosta primjera doživjela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 Od sljedećeg tjedna možete posjetiti izložbu fotografija pod nazivom Taknuta priroda ne, Autori izložbe biciklima su obišli 8 nacionalnih parkova Hrvatske, što je jedinstven pohvat za sada na našim prostorima. 43 dana bilo je potrebno da snime sve nacionalne parkove i odpedaliraju 2100 km. Izložba će biti otvorena od 9. do 15. listopada u vremenu od 11 do 13 i od 18 do 20 sati u izložbenom prostoru zgrade Šajar u Na otvorenju izložbe 9. listopada do 19 sati bit će postavljena audiovizualna instalacija, a tom prilikom ćete moći porazgovarati i s jednim od autora, Đurom Gavranom iz udruge Prirode i društvo iz Bjelovara. Još uvijek je ostalo slobodnih mjesta za tečajeve u autonomnom centru koji počinju sljedećeg tjedna. Ukoliko želite, možete se prijaviti na neki od sljedećih tečajeva. Osnovno korištenje računala, Linux operacijski sustav, grafički dizajn, 3D modeliranje i animiranje, programiranje za web, osnove programiranja u C++, napredno korištenje OpenOffice uredskog paketa te tečaj fotografije. Prijaviti se možete na broj telefona 390 047 ili ili preko internetske stranice udruge ACT www.actnow.hr Civilka. 20. i 21. listopada održat će se radionica Nenasilna komunikacija i nenasilan način rješavanja sukoba. Trenerica je Daniela Beretin iz udruge Europski dom Vukovar. Na radionicu se mogu prijaviti djevojke, žene, aktivistice, nevladnih organizacija, inicijativa i političkih stranaka. 3. studenog 2007. udruga organizira radionicu Žene i vođenje javni nastup i rad s medijima. Trenerica je Marina Kolar. Nove radionice i poznice će naučiti kako javno nastupati, ovladaće vještinama vođenja, organiziranja akcija i kampanjama. Naučit će kako napisati dopis za medije te kako raditi s medijima. Na radionicu se mogu prijaviti djevojke žene bez obzira na godine. Sve radionice su besplatne, a više informacije možete dobiti na broj mobitela 098 798 756 ili elektroničnom poštom info udrugazora.hr Civilka. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva zaključila je sa zakladom Zamah sporazum o suradnji na provedbi decentraliziranog modela dodjele financijskih potpora za provođenje građanskih inicijative na regionalnoj razini. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade, ustanove, vrtići, škole, knjižnice i ostali te mjesni odbori. Glavni kriteriji za odabir građanskih inicijativa jesu kvaliteta inicijative, neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva, organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu inicijative, realan odnos troškova i očekivanih rezultata inicijative, inovativnost inicijative te udio volonterskog rada. Rok prijave je 31. listopada, a svu potrebnu dokumentaciju možete naći na www.zamah.hr Civilka Raiffeisen Bank Austria DD raspisao je nacionalni natječaj za dodjelu donacije u 2007. godini za projekte namijenjene djeci i mladima u sljedećim kategorijama. Obrazovanje, sport, kultura, ekologija, djeca i mladi s posebnim potrebama. Sudionici natječaja mogu biti ustanove, udruge, klubovi, trgovačka društva i slične institucije. A pristupnicu i pravila natječaja preuzmite s internet stranice www.rba.hr. Rok prijave je 17. listopada ove godine. Сивилка.